Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, sus cele lui jos din sori, Domnului Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Stă Maria, Iisus, Tu e pașii bolte, Domnului, Într-un grajul în palat, Duhul s-a născut sărat. Domnului Doamne, Domnului Doamne, și e fric și e flământ, Ducă-i noapte pe pământ. Domnului Doamne, Domnului Doamne, Iată însă ca din cer, primi soare și prin cer. Domnului Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, la ferești, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, și într-un glas cântând le spun, asta-i seara, Doamne, Crăci, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, clopote-i sărbători, soșerne-i Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Dom, Dom, Dom, Dom, Dom.